Die kus van die Heere was zeven maanden lang in die land van die Filisteine. Toe die Filisteine hulle priesters en warseers geroep en vir hulle gevra, wat moet ons doen met die kus van die Heere? Sê vir ons wat ons moet saamstuur wanneer ons dit terugstuur na sy plek. Die priesters en die warseers het gesê, Julle moet nie die kus van die God van Israël terugstuur en niks daarmee saamstuur nie. Julle moet vir hom een skuldoffer saam met die kus stuur dan zal jelle gezond worden en dan zal jelle weet hoe kom hy jylle so zwaar laat kry het. Die Filisteine het gevra, wat is die skuldoffer wat ons vir hom moet stuur? En die priesters en waarseers het gesê, jylle moet vijf gouden sere en vijf gouden meise saam stuur, want die Filisteine het vijf leiers en hulle was allemaal ook ziek soos jylle. Jylle moet beelden van die sere maak en ook beelden van die meise wat alles in die land opvreed, en jelle moet dit voor de God van Israël gee om om te eer. Misschien zal hij jelle in jelle goede in jelle land dan niet meer laat zwaar krijgen. Jelle moet niet wees soos die Egyptenaars en die Faroe nie. Hulle was hardkoppig, maar toe die Heere hulle laat zwaar krijgen, het hulle die Israëlite laat gaan. Dit is wat jelle nou moet doen, jelle moet een nieuwe waaneem en twee koeien wat kalvers het en wat nog nooit de waag getrek het nie. Die koeien moet die waag trek, en jelle moet die kalvers bij die huis hou dan moet jullie die kus van die Heere neem en jullie moet dit op die waar sit. Jullie moet die gouden goed in die waakus sit langs die kant van die waar. Die gouden goed is die skuldoffer wat jullie moet saamstuur. Dan moet jullie die waar in die koeien laat gaan. Jullie moet kijken waar net die koeien in die waar gaan. Als die waar gaan naar die stad bidse mes in die land van die Heere, dan zal ons weet dit is die Heere wat ons so zwaar laat krijgen. Als die waar nie daar naartoe gaan nie, dan zal ons weet dat is niet de Heere wat ons laat zwaar krijgt niet, dat dit sommer met ons gebeur. Die mannen het dit toegedoen, hulle het twee koeien geneem wat kalvers het, die koeien het die vaag getrek, en die mannen het die kalvers bij die huis laat blij. Hulle het die kus van die Heere op die vaag gezet en hulle het die gouden muise en die beelden van die sere in die vaag gezet. Die koeien het reg uitgeloop op die pad naar Bidse mes toe. Hulle het op die pad geblei en hulle het ongehou om te bulk. Hulle het nie links of rechts gedraai nie, en die leiers van die Filisteine het achter hulle geloop tot waar die grond van Bidsemes begin. Die mensen van Bidsemes was bezig om koring af te snijden in die vallei. Toe hulle opkyk en hulle sien die kus, was hulle baie blij. Die waar het gekom tot bij die grond van Oosja van Bidsemes, en daar het die waar gaan staan. Daar was een groot klip. Die mensen van Betsemes het die hout van die walstukkend gekap en hulle het die koeie geoffer vir die Heere. Die leviete het die kus van die Heere afgehaal van die wa, en ook die waakus wat daarbij was en die gouden goed wat daarin was. Hulle het het op die groot kip neergesit. Die mensen van Betsemes het daar die dag brandoffers en ander offers vir die Heere gebring. Die vijf leiers van die Filisteine het het gesien en hulle het die dag teruggegaan na die staat Ekron. Die skuldoffer wat die Filisteine vir die Heere gestuur het, was vijf gouden sere, een seer vir elke staat. Die stede was Asdod, Gaza, Askelon, Gat en Ekron. Die Filisteine het ook een gouden meis gestuur vir elke stad waarover die vijf leiers regeer het, die stede wat sterk mieren het en ook die klein stakjes in die land. Die groot klip waarop die leviete die kus van die Heere neergesit het, is nou nog op die grond van Joshua van Bitsemes. Die mensen van die stad Bitsemes het gekyk na die kus van die Heere, en twee die Heere 70 van hulle laat sterf. Die mensen van Bitsemes het gehuil en getreer, omdat die Heere so baie van hulle laat sterf het en hulle het gesê, wie kan nabij die Heere kom, nabij jullie heilige God? Waarna toe kan ons die kus van die Heere stuur? Hulle stuur toe boodskappers na die mense van die stad Kiriat Jearim en sê vir hulle, die Filisteine het die kus van die Heere teruggebring. Julle moet het kom haal en na hulle toeneem.